Txapelketaz mintzatzeko, uh, formula berria, bon, horretarazi formula zer zen eta nola pasa den. Eskolegiko eh, finala laudenetan zirenak sartu dira, hor, bi multsetan uh, eh, dira, hiruko talde batzu, eta biga teratzen ziren, hor, irutik biga, eta eskolegiko erdi finalistarekin gero finala laudenetan kosartzeko, beraz, uh, Txapelgo pixka bat, luzeago, itzuli bat gehiago partida batzu uh, dener emaiteko. Egan nahi du, memento batez, pilotari batek jokatu duela Euskal Herriko eta Frantziakoa betan? Ez, ez, uh, laurdenetan uh, galdu dute, Euskal Herriko laurdenetan galdu dute, eta gero sartu dira beraz uh, lau talde horiek, bilan pare horiek ilan, bi multsuok uh, e, egin dira, eta gero erdi finalistak galdu eta, eta finalistak ere, lautokitan sartu dira finala lagu denetan gero. Aldatu duzue, COVID-agatik, egutegia historio, eh, jaz bezala, baina buru, uh, usaian, covid gabe uh, eh, eskolegiko finalistak sartzen ziren finalerdietan. Hala. Eh, bazen tarte luze bat izan gabe hor, eskolegiko finaletik landa eta frantziako Saperketako finalerdia jokatu arte. Hororen buru, bon, formula ez da intxaga. Ez, pentsu dugu, lehen, behartzen kasik hiru aste eh, beha egon finala, mm, eskolegiko finala tik landa. Beraz hori pentsatu ginuen, eh, eh, ez sobera luzaz egoiteko pilotan aizan gabe. Aurten pixka bat COVID-aren gatik asigira behantian, beraz hortakoz dira aurten finalistak uh, dira segidan, uh, aste baten buruan. Me gero pentsatzen dugu, COVID-a hoi eh, ez dela araiz eluden eh, urtean izanen, eta esu bera luza zegoiteko pilotana izan gabe, uh, bi haste buruan untsa zela berriz hastia, eta laudenetan berriz hastia untsa da. Koden entzat ez segidan finalerdietan eta finala buruan ukaiteko. Beste duda bat bat zen, horre uh, COVID-a gatik, eskualerikoan izan dira lehenik, frantziakoan ondotik, Uh, eh, entranamendu eskasa partida ofizialak eh, faltatu dira pixkat urte batez, eh? hankamotz gelitu da urtea, zenitu dira arazo fisikoak edo ororenburu buru egin batean uh, eh, atxiki dute eskuek eta gorputzek? Bo, uh, denentzat ez da berdin izan, me behartzen zerbait hasi, uh, meitzuk behar bana nekatu dira pixka bat astapenean, baina gero finitzian hor nik uste uh, untsa zen, eta uh, eskuen arrazoak uh, urtero badira. Eh. Beraz, uh, ene ustez, uh, behar ba, helduek ez dira hain, uh, izan, martxoan eta apilian, me gazteak aizan dira, beraz, enetxat uh, ez da sobera gatik, uh, eskuen arrazoa bada urtero badira. Hor, eh, bon pareak eipatu dituzu, uh, eh, landestarrak hor zirela, eskolegiko eh, finala laurdenak denak jukatu dituztenak. Uh, bo, sorpresa bat gertatu da, eskolegiko xapeldunak kanporatuak izan baitira. Bai, Jorgi Berri eta Karrikarrek galdu dute, me pare on baten kontra, bai kobaigoriko parea goikotxea terreka, beti finala, lagudeen finala erdietan dira. Gero zaila da eskolegiko landa berriz, hasteko, beste txapelgo berri baten hasteko, hori urtero badira, beraz, uh, sorpresa ba, eh, airetikeko parea uste ginuen az, biziki azkarra zela, eta prest izan entzela ere txap, uh, frantziako txapelgoan, me, bon, beti badira sorpresa batzu. Eta goiko etxe eta erreka ere txapeldun izanak dira, Hala, ezautzen dute ongi plaza. Hori, eta gero horiek ere, behar ba partida gaitza egin ondoan eh, final laurdenetan, be, eh, ez dira hain behar berba izan final erdietan, eta zaila da, haste guziz eh, berriz trenpuan ezartzeko eta gogoa hor ukaiteko zaila da. Noren kontra galdu zuten, Dufo eien kontra? Ba, Dufoan kontra, eta horiek behar ba apetitu gehiagorekin presentatu dira, eta behar ba lasaitasun gehiagorekin ere. Ah, Prezeski sorpresa, hori da. Ba, ba, ba, ba, bi gazte, oita bi eta oita bost urte, nik uste, bi, bi anai. Mm, ez gintuen behar ba mailortan uh, eh, espero, e, bon, untxada pixka bat behitzia ere. Parian eh, gazteak ere, nun behit uh, eh, berreter bideek oita zazpi urte ditu, Atik finala initz jokatu ditu, berak, berak du esperientzia gehien, hori, lauen artean, esperientzia freskotasunaren kontra nola, nola definitu final hori? Senpereko taldea berri bat da, eh? mendi uh, ez baitzen mailortan ari, eta berre terbiden ikuste jokorari bat be plazan biziki maite duela, eta jokoa ezagutzen duela, eta pixka bat nahasten ere. Boa ikusiko gazteak nola presentatuko diren buruan, uh, presioni gabe barima dira be partida ateratzen aldute, eta bestiak normalki badute usaia, bai. ko koberriteridek, bai, eh, badu eh, bizpala urte, hor, eh, beti hor dela. Hmm. Donapaleuko plaza ere, bi, bi finalistekin, eh, Dufo eta berreterbiderekin, efe. Du, Nikola Dufo, zehaztuko dugu, eta berreterbiderekin mintzatu gira, bon, plaza gustuko haute. Ba, ba, plaza handi bat, eskuska hartzen aldena, ez da plazatik uh, arrazorik. Me hori urtero bat dira, araiz prest izanen da, eta bon, erraiten dute denbora edera, beraz, uh, sukatuko da, eta araiz ez da pumpe txarrik eh, sobera izanen. Hala, beraz, eh, finaleko rokorki, bez, bilduma aski baikoa, aurtengoa. Ba, ba, ba, ba, bizikuntza. Bon, eldu eta zmintzatu gira, bada gaztean finala ere, gazteak edo kade delakoak. Ba, ba, ba, hor badira kade mailean, beraz, maule eta urruina, bitalde eder batzu, erakutsiko dute ari direla. Eta gero badira ere uh, astezkenian badira um, mm, sitoak, Benjamin Mailakoak eta Minim Mailakoak ere igoldin. Eta ostialian badira ere junior eta bigarren mailekoak bardotzen. Beraz, uh, aro edera erraiten dute, beraz, araiz jende hainiz izanen dira hor begiratzeko eta berriz gazten finalarat izultzeko, maule, eh, maule ikusi utere beste final batian, bez eh, maule memento batez, Siberuan e, pleini ziren, e, trinketian, hala, ala, odol galtze bat izan zela, ahultze bat, iduriz, e, bon, berriz, bon, trinketian eta plazan, <laughs> janen dugu bo, plazan bada xapelketa, da, uste, uste duzut denak lotuak direlor e, plaza lasoko xapelketa horiek egiten direnak, eta Ba, Siberuan ari dira lanean, eh? ari dira uh, duela bizpairu urte uh, arrazo batzu baziren, uh, behar ba haur uh, ez, ez hainitz, me uh, hasi dira eta uai badute haur hainitz, uh, badute antiona mure pasatzen dena eskoletan ere, uh, pentsu dut hori uh, zela, Eta guai badute, ala, kadet mailan, e, dituzte minim ere mailean B mailortan txapeldun dira. Ari dira, e dira lanean eta konten niz e, e, beko fina la horrek uh, erran nahi du bide onian direla. Ez dakit baikortasuna ipatzen aldenez ondoko gaiari begira, bon, osagarri ziurtagiria, uh, zertan zizten, nola da protokoloa, beraz, helduentzat, gazteentzat, publikoaren zata, bon, lehenik publikoaren dako, behar da, nola da? Ba, ba, pasa sanitoria behar da, eh, ekitaldi guzien bezala, eh, pasa behar da, edo testa, edo bitxartuak behar dira, beraz, eh, denetan bezala beharko da presentatu zerbait uh, Dona Paulean koigendian. Zaila da hor, antolatzaile bezala? horren egitea? Ba, ba, ba, hori nik uste eh, lan txarrena da guretzat uh, eh, erraitea batzu bai eta beste batzu ez eta enko ez gira ortako <laughs> ekinak nik uste eta zaila da norbaiti eh, ez ez zerran behar barima da. Arduradun antolatzaile bezala, ez itzaile zira ere ofizioz pilotan, bo sartzea ere ez dakit nola aurre ikusi hor, aipatzen da kirol batzutan futbolean edo ala, eh? ama bi urtetik goiti beharrezkoa, be, PCR-a gutienez, egan nahi du eh, bi egun guziz egiteko PCR bat uh, eh, entrenamendoa matxabarne zaila, ez uh, eh, kasik behartzen dute sertatzea, pilotari begira? Bo ez dute deus hono egan, me uh, pentsu dut uh, futbolean, eskubaloian eta errugbian uh, erran dute, eta uh, eta futbola uh, kanpoko jokoak dira, beraz kanpoko jokoetan eh, erraiten bari madute, nik uste eh, eh, pilotaren zat berdin-berdina izanen da, eta araiz, ez dakit, eh, konola pasatuko den, me, mm, espero dut a, ez duera sobera jende izituko eta araiz, ez dira pilota eta kirola ez dutela kirola geldituko. Hmm. Hori, uh, guai badu bi urte, zaila zen entrenamenduak atxikitzeko, haurak atxikitzeko, entrenatzaileak atxikitzeko. Zomitzuk eh, geditu dira, beraz, eh, araiz, eh, ondorioak ez dira sobera izanen. Jakin duzue, noiz, ukanen duzuen horren behirik edo? Ba, nahuai uh, ateratu dute futbolian aste honetan, beraz, uh, hilabete bukatzean zerbait uh, egana izanen da, ba. Kristofegi, mire esker? Souris.